وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة آه. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي, التس وفي التثنية والجمع وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف d'accord on reconnaît al-khafd par euh, le moyen de, de, de l'un de ces trois euh, de l'une de ces trois marques hein, al-kasratu et c'est la marque de base de, de al-khafd et on l'appelle aussi al-jar al-istilah al-basriyin al-jar. al-kasratu, euh, c'est la première marque. Et ce qui se substitue à al-kasra, c'est soit al-ya, soit al-fatha. Soit al-ya, soit al-fatha. Très bien. Euh, la première marque, et qui est celle de base d'abord, al-kasratu. Al-kasra est la marque de al-khafd dans trois endroits. Al-kasra, c'est la marque de al-khafd, de al-jar, dans trois endroits. Dans al-ism al-mufrad, al-ism al-mufrad, il reçoit al-khafd par al-kasra. Hein? C'est le nom qui accepte al-tanwin. Hein? L'ism Al-ism al-mufrad, hein? comment il l'a appelé Al-ism mufrad al-munsarif. » Pour nous, on essaie avec de voir est-ce qu'il accepte tanwin. Par exemple, Zaydun, ça accepte tanwin. On dit zaydoun » D'accord Mais il y a des, noms qui ne vont pas accepter tanwin. Ils ne vont pas non plus accepter الكسرة comme عمر عمر رأيت عمر جاء عمر c'est lui qui est مررت بعمر بعمر non pas بعمري بعمر d'accord et qui et s'il s'agit de Ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda exemple سلمت على Hein? j'ai salué Zayd hein? j'ai salué Zayd sallamtu ala Zaydin hein? ah, ou oh, un autre exemple nazartu ila zahratin j'ai contemplé une fleur d'accord Zaydin et le mot aussi zahratin sont des asma makhfouda vous remarquez qu'on a dit Zaydin et on a dit zahratin ce sont des asma makhfouda majroura makhfouda à cause de amil al-khafd هو عامل خفض إيسي دون سيف خاص سلمت على زيد على عامل خفض سي على نظرت إلى زهرة عامل خفض سي إلى d'accord euh, donc euh, Amil Khafd qui les précède, c'est lui qui introduit Al-Khafd. La marque de Al-Khafd maintenant, hein, dans ses noms, c'est Al-Kasra tout simplement. C'est Al-Kasra qui apparaît à la fin du mot, puisqu'il s'agit d'un ism mufrad et qui est monsarif. D'accord Euh, le deuxième cas où al-kasra est la marque de l'khabz, c'est jam' al-taksir al-munsarif. Hein? Jam' al-taksir al-munsarif. Comme lorsqu'on dit asfaqtu ala aytamin. Hein, parce que, comme on a dit tout à l'heure, yatim, on dit aytam et on dit yatama. D'accord Aytam, asfaqtu ala aytamin. Hein. Donc j'ai eu pitié des orphelins. Donc là, euh, il faut faire attention parce que certains mots, ils reçoivent donc le pluriel de deux manières. Hein. D'accord Ils reçoivent euh, donc euh, le pluriel de deux manières. Ah, ah hein. Le mot aitam ici, c'est un jumeau un taksir. Parce qu'on n'a pas gardé la forme de yatim, on est passé à aitam. Hein? Donc les deux formes de, son pluriel sont des formes de jam' taksir, yatama et Aitam D'accord Ici, jam' taksir, munsarif. C'est un jam' taksir qui est munsarif. Parce qu'il reçoit tanwin. Marartu ala aytamin. Hein? Asfartu ala aytamin. Hein? Donc c'est un pluriel de yatim et c'est le pluriel qui est munsarif. C'est-à-dire qu'il admet at tanwin. Donc il est mahfoud puisqu'il est précédé donc du signe de Al-Khafd ou de Amil Al-Khafd, hein, Ashfaqtu ala Aitamin. Et la marque de Al-Khafd ici est Al-Kasra qui apparaît à son final. Hein, son final. La marque, qu'est-ce qui va marquer Al-Khafd hein, C'est Al-Kasra. Aitamin. D'accord Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fi buyutin azinallahu an turfa'a. Hein, d'accord hein, donc buyutin c'est un mot qui est makhfoud hein. la marque de son khab c'est al-kasra al-zahira fi d'accord euh, l'auteur Ibn Ajram rahimahullah a restreint en disant euh, al-ism al-mufrad al-munsarif il a dit aussi jam' al al-munsarif pour exclure celui qui ne l'est pas parce que celui qui ne l'est pas, alors, comme on a dit, marartu bi umara pour le mufrad, hein, parce qu'il n'est pas monsarif. Donc on ne va pas faire le khafd par le kasra, on va faire par le fatha, comme on va voir. Hein. Et lorsqu'on dit aussi marartu bi masajida pour le pluriel de at-taksir, jam' taksir. Hein. Donc marartu bi masajida, darastu fi ma'ahida, hein, ou bi ma'ahida. D'accord ça, ici, on va pas dire fi ma'ahidi. Hein Fi ma'ahida. Hein D'accord masajida, D'accord Donc, euh, on va marquer al-fatha à la place de al-kasra. Hein al-fatha à la place de al-kasra. Donc, le premier cas de où, al-kasra, elle est la marque de Al-Khafd, c'est Ism Monsarif. munsarif l'Ism Le deuxième, c'est Jam' taksir D'accord euh, Voilà. Uh-huh. Et aussi, le troisième cas, c'est le cas de Jam' al-Mu'annas al-Salim. La kasra est la marque de Al-Khafd aussi dans Jam' muannas al-Salim, la forme régulière du pluriel féminin. Hein Exemple, marartu bi fatayatin mu'addabatin. Hein. je suis passé à côté de jeunes filles éduquées, hein, disciplinées ou éduquées. D'accord hein. Donc, fatayatin est un pluriel féminin irrégulier. Hmm. Irrégulier. Euh, euh, pardon. Non, c'est un euh, pluriel féminin qui est régulier plutôt, qui est régulier ici, qui est régulier. Fatayatin, fatayatin. Mumarridatin, mumarridatin. D'accord Donc, euh, ce qui apparaît à la fin, ce n'est pas vraiment on a cassé la forme. Hein. fatayatin fatayatin. Comme on talibatin, on a juste décalé ce ta qui est du féminin et on va donc avoir le pluriel. Hein. Talibatin, fatayatin fatayatin. Hein. Salihatin, salihatin. D'accord fatayatin jeune fille. Donc là, euh, c'est un cas de pluriel féminin régulier, hein, à partir du singulier qui est fatat, hein, une jeune fille. Donc la marque de al-khafd ici est al-kasra, qui apparaît à sa fin. C'est al-kasra qui apparaît à sa fin. D'accord Comme ici on a dit marartu bi fatayatin. D'accord On marque ici al-khafd par la marque qui est al-kasra, puisque c'est un euh, euh salim puisque c'est un pluriel régulier du féminin. Hein? D'accord Donc on a, on a pris ici, pour Al-Khafd, on a pris la marque initiale et de base qui est Al-Kasra. On va prendre ce qui se substitue à Al-Kasra. Et euh, on prend d'abord Al-Ya. al la marque de Al-Khafd dans trois endroits. Dans d'abord Al-Asma Al-Khamsa al al-Khamsa tukhfadu bilia. D'accord euh, Exemple, La tarfa' sawtaka amama abika. Hein, la tarfa' sawtaka amama abika. N'élève pas ta voix devant ton père. Par exemple, on dit à, un enfant, n'élève pas ta voix, ne rose pas ta voix devant ton père. D'accord La tarfa' sawtaka amama abika. D'accord ou bien un autre exemple, Iratif ala akhika. On prend un autre parmi les asma khamsa. Iratif ala akhika. Sois tendre envers ton frère. Ihtajibi min hamiki. Hein? D'accord Ihtajibi min hamiki. Porte ton voile devant ton beau-père ou ton beau-frère. Ihtajibi. Hein? Voile-toi ou bien porte ton voile devant ton beau-père ou ton beau-frère. D'accord hein? Ou, un autre exemple, la taqul bifika ma laka bihi ilm. Hein ne dis pas par ta langue, plutôt que ta bouche, hein, ne dis pas par ta langue ce dont tu, n'as pas une science hein? D'accord Tasaddaq ala zi rahimin muhtaj le dernier exemple avec, avec vous Maintenant, on va avoir la position de Al-Khafd. Donc, Zi. Hein, ala Zi rahimin muhtaj. D'accord Dans monde à un proche parent, un nécessiteux. Muhtaj. Hein, c'est-à-dire qui est en état de besoin. Donc, chacun de ces noms. Hein, Abika. Hein, Akhika. Hamiki. Hein, Fika. Hein, dit euh, Rahimin. Chacun de ces noms se trouve mahfoud à cause de l'agent de Al-Khafd qui le précède. Et la marque de son Khafd est Alia. Hein? Et Alia. D'accord Et Alia par substitution à Al-Kasra. Par substitution à quoi hein, À Al-Kasra qui est la marque de base dans Al-Khafd. Hein, qui est la marque de base dans Al-Khafd puisqu'il fait partie de Al-Asma al-Khamsa, hein, les cinq noms, Al-Asma al-Khamsa, hein, Abu, Akhou, Hamou, Fou, Zou, d'accord Ce nom a la fonction, euh, et à la fin, ce nom, comme on a, vu, il doit remplir la fonction de Al-Mudaf, et ce qui le suit est Mudaf il est, hein, Abika, Akhika, Hamiki, Hein? bifika » Et on a vu aussi euh, vi rahimin. vi » وهو مضاف et rahimin مضاف Très bien. Alia, on a, vu maintenant euh, pour l'ia, elle est la marque de An-Nasb. Dans quel cas C'est avec l'asma al-khamsa. On va voir aussi le deuxième cas où Alia est la marque de Al-Khafd Hein, Al-Khafd. Euh, al ya est la marque de Al-Khafd également dans le cas de At-Tasniya, Al-Musanna, At-Tasniya, le cas duel, le, le, le, cas de deux personnes. D'accord Exemple, Tamassak bil wahyayni al-Qur'ani wa sunnati. D'accord Crampons-toi aux deux révélations, Al-Qur'an et la Sunna. D'accord Donc là c'est Musanna. D'accord Ça, c'est le cas du al-musanna, al-wahyayni. Et il est précédé par al-ba, par la marque, euh, par l'agent de al-khafd. Tamassak bil-wahyayni. Euh, d'accord. Ahsin ila al-bintayni. Il est précédé d'un agent de al-khafd. Bintayn al-bintayni. D'accord L'agent de al-khafd, c'est ila. Ahsin ila al-bintayni. Donc, euh, pour le premier exemple, point toi aux deux révélations, al quran et la Sunna. Ahsin il bintayni fait du bien aux deux filles. D'accord Donc, ici, ces deux mots, al-wahyayni et al bintayni sont des mots qui représentent al-musanna. Chacun d'eux, il se trouve hein, donc, euh, dans la position de al-khafd. Il est marfoud, hein, car il est précédé d'un amil de al-khafd. Par quelque chose qui va introduire al-khafd la marque de son khafd, de son jar, hein, dans notre terminologie, le khafd ou bien jar, ça, ça, revient euh, au même. La marque de son khafd est alia, par substitution à al-kasra. La marque de al-khafd ici, c'est alia. D'accord euh, Puisqu'il s'agit de al-musanna. Al-musanna yukhfadu bilia. D'accord Al-musanna, sa marque, la marque qui représente son khafd, c'est alia. D'accord Maintenant, le troisième cas, le dernier cas où Al-Khafd euh, est marqué par Alia, Alia est la marque de Al-Khafd dans al jama aussi. Hein. Exemple, Oshkor lil muallimina. Un hein, qui est Jam'a Muzakar salim bien sûr, ce qui est voulu ici. D'accord Oshkor lil muallimina. Hein, remercie les enseignants. D'accord Remercie les enseignants. Ce qui est visé ici, c'est Jama' al-Mudhakkar al-Salim. Al-Muallimina est un nom, est un ism makhfoud à cause de harf al-khafd. Parce qu'on a dit ici, Oshkor li al-lam, c'est parmi huruf al-khafd. Wa huruf al-khafdi. rubba, wa al وعن wa al ورب wa al والباء d'accord Wa al والباء très bien Donc al-lam ici, c'est amil al-khafd. Et la marque de al-khafd dans ce ism, al-mu'allimina, la marque de al-khafd, c'est al-ya. Al-mu'allimina, hein? on dit hadar al-mu'allimuna, les enseignants ont été présents. Hein? al-mu'allimuna, les, enseignants sont venus. Hein? Al-mu'allimuna, ça, avec le mais lorsqu'on passe à al khabd oshkor lil mu'allimina, hein, va pour les remercier par exemple, oshkor lil mu'allimina, on, on, est passé de ouna » vers Ina. D'accord On passe à Aliya. Et Aliya, c'est pour marquer Al-Khafd ici. C'est pour marquer Al-Khafd. Donc la marque Al-Khafd ici est Aliya par substitution à Al-Kasra. D'autres exemples. Danautu min al-musallina. Hein, Danawtu min al-musallina. Hein? Al-musallun, ça c'est le pluriel hein, de musalli, d'un prieur. D'accord C'est le pluriel de musalli. Musallun. Et donc dans le cas de al nasb on dit al-musallina. Hein? et dans le cas de Al-Khafd, qui nous concerne ici, donc on dit aussi Al-Musallina. Donc, yurfa'u bil-waw, wa yunsabu wa yukhfadu, bil bilya. D'accord donc, Je me suis rapproché des prieurs. D'accord hein, J'ai tenu à fréquenter les vertueux. D'accord Donc ici également, ce qui va marquer. Hein, al-khafd, c'est alia. C'est alia. Yurfado, hein, bi alia. Très bien. Donc euh, hein, on a vu les marques de Al-Khafd, on a vu les marques de Al-Khafd, donc on a vu euh, les marques de Al-Khafd, c'est Al-Kasra, hein, et on a vu Al-Ya, et maintenant on va voir euh, la troisième marque de Al-Khafd, c'est Al-Fatha. C'est Al-Fatha. Elle est la marque de Al-Khafd dans Al-Ism al Ladi la yansarif. le nom qui n'accepte pas Al-Kasra ni Al-Tanwin. Qui n'accepte pas Al-Kasra ni Al-Tanwin. Hein? Qui n'accepte pas Al-Kasra ou Al-Tanwin, ça c'est l'ism al-ladhi la yansarif. D'accord Pour l'instant, on l'apprend comme ça. Exemple. Navartu ila Ahmada. Hein? On ne va pas dire Ahmadi. Il a Ahmadi. Il a Ahmada parce que c'est un nom غير منصرف. اسم غير منصرف. Hein? D'accord Nadartu ila Umara. Hein? On ne va pas dire Nadartu ila Umari. Nadartu ila Umara. D'accord Et on va voir dans al on va voir ces asma, quels sont les asma qui ne sont pas munsarifa Quels sont ces asma Quels sont leurs cas Comment on les reconnaît hein? Quels sont les, les, critères pour les reconnaître hein? D'accord Quels sont les critères pour les reconnaître Ici, nous avons Nadartu ila Ahmeda. J'ai regardé Ahmeda, Ahmed, Ahmed. Hein j'ai regardé Ahmed. Donc Ahmed c'est un nom qui n'est pas munsarif. Donc il va recevoir al-fatha pour marquer son khafd. C'est la fatha qui va marquer al-khafd au lieu de al-kasra. D'accord hein? Et comme il est dit dans Al-Qur'an Al-Karim, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ Dans la sourate de Yusuf, à plusieurs reprises Yusuf, euh, donc dans des positions de Al-Khafd, on va voir que ce, mot, il reçoit Yusufa. Comme ici, il est précédé de Al-Lam, qui est un harf de al il est précédé de Al-Lam, qui est un harf de Al-Khafd. Et on, lit Yusufa. D'accord Ainsi avons-nous accordé la puissance et l'autorité à Joseph, hein, D'accord Lorsqu'on dit également euh, Marartu bi hein D'accord Je suis passé par des mosquées. Hein. D'accord euh, Dans ce qu'on a vu, Ahmada, Yousufa, Masajida, sont chacun un ism qui est il est dans des positions de al khafd Ils sont précédés par un agent de al Ila, Bi, euh, Li, hein, d'accord euh, La marque de leur Khafd est Al-Fathatu, hein, par substitution à Al-Kasra, car ce sont des noms qui n'admettent pas euh, al sarf qui n'admettent pas al sarf Donc ils sont comme ça, donc ils reçoivent Al-Khafd par al fetha au lieu de Al-Kasra. Par al fetha au lieu de al-kasra. Donc euh, c'est ainsi que fonctionne cette belle langue. On ne doit pas considérer que c'est compliqué ou que c'est difficile. Que on n'a qu'à apprendre comme ça. Et ça, c'est ce qui fait la beauté de cette langue. Elle, elle, elle, se, se, présente comme ça. Hein? Hein, hein? D'accord Donc là, on a vu le cas de Arraf et on a vu le cas de <clears throat> hum, hum, hum.